сітки, шнурки для взуття і таке інше. А він, по суті, на материному отриманні, на її гроші гуляє. Як з армії повернувся вже скоро два роки буде, так і досі не може влаштуватись на постійну роботу. Кілька місць уже поміняв. Мати на нього дихнути боїться. Як тільки могла, вихваляла його і здібний, і лагідний, і розумний, тільки не щастить йому, мовляв, знайти роботу до душі до них десь по е, першій годині зайшов, а той здібний і лагідний ще спав. Не розпитували про фальшиві виклики? Ні, сказав, що я з Жеку. Цікавилися, хто тримає квартирантів. Вони раніше тримали. А хто ще викликав вас підозру? Ви ж казали, або той. Мав на увазі меншова. Меншова? Ви хіба й до нього заходили? Я ж казав, що був у нього. Знаю, не заходив. На подвір'ї бачилися. Там пенсіонери козла забивали, я й підсів. Ну, грали, базікали. Я слухав. Чому подумали на нього? Тому що ні про кого доброго слова не сказав. Усіх гудив, висміював. Отже, ці двоє. Ну, гаразд. По другій годині має прийти будяк. Поїдемо в інститут. Баринич подумки відзначив, що враження кочерявого променшова збіглися з його власними, хоч у нього пенсіонер прямих підозр не викликав. Мариничу і зараз не дуже віриться, що меншов здатний на таке злісне хуліганство. Але в спостережливості та логіці міркувань кучерявому не відмовиш, і Мариничу від того приємно. Він і взагалі симпатизував молодому, хоч тепер уже не дуже молодому, оперативнику, який зростав буквально у нього на очах, починаючи з тієї пам'ятної справи Баничука. Маринич інколи жартував. Це ж кучерявий по знайомству перетягує усіх залізничників у міське управління. Спочатку мене, а згодом і Крижанівського. Справді, після завершення справи про отруєння Череваша. Кучерявий тоді ще лейтенант подав кілька рапортів з проханням перевести його в карний розшук, бо відчуває покликання до цієї роботи, та й школу міліції закінчив з такою спеціалізацією. Але в залізничному відділі вільних місць у розшуку не було. Вакансія виявилася у міському управлінні, і просьбу кучерявого задовольнили. Через два роки туди перевели начальником відділу карного розшуку. Анатолія Маринича. А торік, начальником міського управління, був призначений Семен Петрович Крижанівський. Маринич знову перечитує анкету. Перше. Ваша посада, вік, стать, освіта, стаж роботи за фахом. Друге. Чи зразу після закінчення учбового закладу прийшли працювати сюди? Якщо ні, то в чому причина переходу з попереднього місця? Характер праці, ближчий до одержаної спеціальності, сімейні обставини, невдоволення попереднім місцем роботи, різниця в зарплаті, віддаленість місця роботи від мешкання. Третє. Чи відчуваєте моральне задоволення від роботи? Якщо ні, то вкажіть чому саме. Четверте. Чи ваші батьки також належали до технічної інтелігенції? Чи професія батьків мала вплив на ваш вибір? П'яте. Чи подобається вам моральний мікроклімат у вашій установі, вашому відділі? Якщо ні, то вкажіть чому. Шосте. Чи є у вашому розпорядженні підлеглі? Чи задовольняють вони вас як керівника? Якщо ні, то вкажіть чому. Чи задовольняєте ви їх, на ваш погляд? Сьоме. Чи ваш керівник відділу установи відповідає своєму призначенню? Якщо ні, то чому? Примітка. Підписувати анкету не обов'язково. Якщо одержати відверті відповіді на ці запитання та кваліфіковано їх проаналізувати, подумав Маринич то справді можна виробити корисні рекомендації для поліпшення загального мікроклімату в колективі, що приведе до підвищення ефективності праці.